Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien jums piedāvājam raidījumu ciklā Svētā gara augļa svētajos - sirds dziedināšanas skola. Ar jums kopā būšu es, māsa Emanuēla. Un šodien mēs runāsim par sirds dziedināšanu priekam, patiesajam, dziļajam priekam, kas nāk no svētā gara. Patiesi nav jau daudz iemeslu priecāties, kad, piemēram, viena pēc otras sagrūst tavas dzīves sapņi, tavas cerības, un pamazām tu kļūsti par mazu un nenozīmīgu, savās citu, un varbūt pat liekas dievācīs. Šodien mēs iepazīsim svēto, kas ir nogājis šo ceļu un atradis patieso prieku. Tāds ekstrēms piemērs. Mums jau zināms piemērs, jo Latvijā pateicoties izdevniecībai Kalaraksti ir iznākusi grāmata par šo svēto neveiksminieku, svēto Rafaelu Arnaizu baronu. Rafaels mācījās priecāties, būdams tur, kur dzīve viņu veda, un tas tiešām vienmēr nebija viegli, viņam nevienmēr arī izdevās. Viņu patiesi nevaram nosaukt par tādu veiksmīgu svēto – un tomēr tādā veidā Dievs viņa sirdi dziedināja patiesajam priekam. Kad mēs ieraugām viņa fotografiju, viņa laimīgais smaids mūs aizrauj, aizgrābj. Tad šodien mēs ceļosim kopā ar Svēto Rafēlu uz prieka noslēpumiem. Um, tāds autors, amerikāņu autors, teologs un priesteris Prīt, eh, Pīters Krefts savā grāmatā Viss, ko tu gribēji uzzināt par debesīm, bet pat necerēji pajautāt, nosaka tādus četrus soļus ceļā uz patieso prieku. Pirmais solis ir nu, sagatavoties nomirt sev, nomirt savai gribai. Precīzāk sakot, ļaut nomirt ilūzijām par to, kā visam ir jānotiek. Otrais solis, saka Pīters Krefts, ir vienmēr ticēt, ka prieks ir tagad. Ne kaut kad, kad kaut kas sāksies vai kaut kas beigsies, kad kaut ko sasniegšu vai kaut ko zaudēšu, bet tagad. Tas patiesais dziļais prieks, kas nāk no svētā gara, ir dāvana, kas ir tagad. Trešais solis ir drosme. Drosmi mēs varam gan uztrenēt, un varam arī lūgt drosmi. Drosme nenobīties no grūtībām, kad mēs gaidām e, kaut ko notiekam, un īpaši tajos brīžos, kad mēs piekrītam, ka tas notiek, kad mēs e, palaidām vaļā tās savas ilūzijas, tajā brīdī vajag nostāvēt, vajag izbūt un vajag palikt dieva mierā, kas ved uz prieku. Un ceturtais solis, kā saka Pīters Krefts, ir noticēt, ka tiem, kas dievu mīl, viss iznāk par labu. Šeit ir citāts no svētā Pāvila. Tātad noticēt un mīlēt. Mīlošiem dievu viss iznāk par labu. Bet tagad iesim un, un, un runāsim par to, Kāds tad bija, kas bija svētais Rafaels Arnēs Barons, un kā mēs ieraudzīsim, kā šie četri soļi atspoguļojas viņa dzīvē? Viņa piemiņas diena tiek svinēta 26. aprīlī. Pats viņš ir dzimis 1911. gadā, tātad viņš ir 20. gadsimta sākuma svētais. Un runu par viņu es gribētu sākt ar kādu lūkšanu, ko mēs arī esam varbūt satikuši jau mieram tuvu grāmatiņā. Un eh, tas, šīs lūkšanas ļoti izsaka svētā Rafaela mm, būtību, viņa dzīves garīgumu. Šodien es ņemu rokās spalvu, lai mani vārdi uzrakstītu uz baltas papīra lapas, kalpotu kā mūžīgā slavēšana svētajam dievam, kurš ir radījis manu dzīvību, manu dvēseli un sirdi. Es gribētu, lai pats visums ar planētām, visām zvaigznēm, no neskaitāmām sauļu sistēmām būtu kā nopulēta un vizoša tāfele, uz kuras es varētu uzrakstīt dieva vārdu. Es gribētu, lai mana balss būtu stiprāka nekā tūkstošiem pērkonu, un varenāka par jūras viļņiem, un dārdošāka par vulkānu izvirdumu, lai pateiktu tikai šo vienu Dievs. Es gribētu, lai mana sirds būtu plaša kā debesis, tīra kā eņģeļa sirds un vienkārša kā baloža sirds, lai tajā ienāktu Dievs. Tomēr, tā kā viss šī varenība, par kuru tu sapņoji, nevar kļūt par realitāti, lai tev pietiek ar mazumu un tevi pašu, kas esi nekas, brāli Rafael, jo ar neko tev ir jāpietiek. 2009. gadā, 11. oktobrī, baznīca kļuva bagātāka par vēl vienu svēto, kad pāvests Benedikts 16. piepulcināja svēto skaitam kādu pavisam jaunu puisi, eh, mirušu jaunu, jaunu eh, vārdā Rafaels Arnais Barons. Kā jau teicām, viņš piedzima vairāk kā pirms simts gadiem Spānijā, Spānijas pilsētā Burgosā un piedzima turīgā ģimenē, kurā vēl bija arī citi trīs bērni. Bērnībā mazais Rafaels ģimenē tiešām saņēma visu, ko vien bērns var vēlēties. Kā mēs pagājušajā gadsimtā um, pagājušajā mēnesī runājām piemēram par Metju, ja, kur visa ģimenes atmosfēra bija tāda, kas viņa vilka arvien dziļāk atkarībās, tad Rafaela ģimene bija kaut kas pilnīgi savādāks. Tā bija ļoti mīloša ģimene, tā bija turīga ģimene, tā bija ticīga ģimene. Tajā valdīja arī liela bība pret dievu un liela savstarpējā saskaņa un, un, un sadarība un Rafaels auga kā vienkāršs, paklausīgs bērns un ļoti mīlēja visu labo, un kam palīdzēja arī šī laba un, un, un skaista audzināšana ģimenē. Viņa māte savā atmiņā par dēlu vēlāk rakstīja, ka zēnu nekad nesot bijis uh, nepieciešams ap, apsaukt vairāk par vienu reizi, pietika ar vienu aizrādījumu, lai Rafaels paklausītu. Un visbiežāk pat tas nebija vajadzīgs. Lūk, pienāca jau viņa jaunības gadi, un Rafaels bija kļuvis par glītu, elegantu, izsmalcinātu jaunu vīrieti, skaistās drēbēs. Viņš mīlēja apmeklēt labākos restorānus, e, viņam bija talants e, glezniecībā, viņš tiešām gleznoja skaistas gleznas, viņš spēlēja klavieres, un viņa dzīves sapnis bija kļūt par arhitektu. Un tas viss notika arī mm, saskaņā ar, ar ticību. Jaunietis nenoklīda kaut kur tālu, e, kādos, kādos netikumos vai kādos, kādos mm, neceļos. Viņš prata ievērot tādu labu, veselīgu mērenību it visā. Bet tādas īpašas lielas dedzības uz, uz dieva lietām viņš arī neizrādīja, bet bija tāds, nu kā mēs teiktu, normāls, normāls jaunietis. Viņš ar mēru apmeklēja restorānus un ar mēru apmeklēja baznīcu. Ja. Tātad mīlēja Dievu ar mēru, nekādu neprātību un nekādu pārgalvību. Bet arī nekā tāda, kas, kas būtu pretrunā ja, ar, ar, ar pieklājību, ar, ar ticības baušļu prasībām. Tātad Rafaels bija tāds, kādu mēs varētu nosaukt par labu cilvēku un labu kristieti tipiska sava sociālā tāda vidusslāņa ja, vai augstāka slāņa, sabiedrības slāņa pārstāvis. Šī mērenā tāda, vairāk varbūt tādā, <laughs> jā, ne, šeit negatīvā nozīmē mērenā, ja, kad cilvēks tāds, nu, nav īsti nekur iesaistījies ar visu sirdi, uh, šī dzīve, ērtā dzīve, varbūt tā teiksim, eh, vai dīvāna kristieša dzīve, kā, kā mm, eh, pāvests Francisks tagad sauc, beidzās kādā dienā, kad Rafaels, paklausot sava tēvoča pamudinājumam, devās uz pāris dienām paviesoties eh, trapistu klosterī Valencijā. Un tur piedzīvotais un redzētais jaunietim atvēra pilnīgi jaunus horizontus, Ja, viņš iedegās viņa sirdī, iedegās šī jaunības liesma un iedegās e, dedzība par, par Dievu. Un līdz ar to, protams, viņš sāka pārdomāt arī, ko viņam tālāk darīt ar viņa dzīvi. Kādu laiku Rafaels turpināja iesāktās arhitektūras studijas, un tomēr šīs atmiņas par klosterī piedzīvoto e, nedeva viņa, viņa dvēselē vairs mieru. Trapistu klosteris ir kontemplatīvs vīriešu klosteris, kur mūki dzīvo pilnīgā klusumā, savu dienu dalot starp roku darbu un, un, un lūkšanu. Pēc apmēram diviem gadiem Rafaels nolēma tomēr pamest studijas un stāties šajā klosterī, jo jūt, ka tas ir viņa aicinājums, ka tas ir tas, ko Dievs sagaida. Un uh, Ehm, lai, lai gan viņš bija pilnīgi, pilnīgi apmierināts ar savu dzīvi, tomēr eh, jūt šo vairāk, ka Dievs aicina uz kaut ko vairāk. Un tā 1934. gadā viņš iestājas trapistu klosterī un sākas eh, viņa dzīves intensīvākā daļa. Um, Dievs pieļauj daudz pārbaudījumu šai dvēselē, un uh, Rafaels uh, tas vienkāršais puisis no, no turīgas labas ģimenes tagad tiek norūdīts ciešanu kvēlē, un viņš kļūst par svētotajā. Pirmie klostera dzīves mēneši aizrit tādi entuziasmu pilni. Protams, jauneklis ir aristokrātisks un, un mazliet izlutināts, un nereti vien nobirst pa kādai asarai cīnoties ar savu tādu uh, izlutināto dabu, jā, kas pieradusi pie mīkstiem pēļiem un smalkām drēbēm, bet šeit ir jāguļ uz dēļa un, un jāceļas naktī jau uz lūkšanām, un, un tāpat arī smags roku darbs katru dienu. Viņš arī vēstulē mātei raksta, ka tas nav viņam viegli, Tomēr tas prieks, ja kas ienāk šis tāds dabiskais prieks, atrodot savu aicinājumu, Eh, ir daudz stiprāks par šīm tādām nērtībām un grūtībām, un, kā saka, pie tām arī ātri pierot, un viņa tagad vienīgais dzīves sapnis ir par to, kā viņš dzīvos un, un, un, un visu dzīvi pavadīs šajā trapistu klosterī. Protams, Rafēlam ir arī savs plāns par klostera dzīvi. Un viņš eh, ne vairāk, ne mazāk, viņš grib šeit kļūt par svēto. Viņš grib gandarīt par savu iepriekšējo dzīvi, par savu tādu viduvējību, varbūt kādām mazām nolaidībām, eh, bet tātad izmantot visus līdzekļus, ko dod klosteris, visu šo tādu skarbo dzīvesveidu un kļūt par svētu mūku. Un tad vienā brīdī šī jaunā mūka sastādītajā plānā iejaucas eh, Dievs. Jau pavasarī Rafaels sāk just tādu savādu nogurumu, un drīz vien ārsti uzstāda viņam diagnozi, tas ir diabēts smagā formā. Un jau maijā Rafaelam ar ļoti lielām sāpēm, eh, bet ir jāatgriežas mājās ārstēties, jo klosteris nevarēja nodrošināt visus tos apstākļus, to piemēroto diētu Un tātad eh, jauneklim bija jāatgriežas mājās, kur par viņu varētu, varētu rūpēties. Rafaels, protams, ir ļoti satriekts par to, ka viņam ir jāatgriežas mājās. Viņš arī kādā no saviem dienas grāmatas eh, tekstiem raksta tādus eh, smeldzīgus vārdus par to, kā viņš guļ savā mīkstajā gultā, Ja, un, un, un, un viņš iztēlojas, ka garām iet Jēzus ar, ar, ar saviem mācekļiem, un viņš aicina cilvēkus sekot un, un darīt labu, bet Rafaels guļ gultā un, un nevar viņam sekot, viņš var tikai pavadīt ar skatienu. Jā, tātad šī jaunekļa eh, vēl sapņa un, un tās, kā jūs teicāt, viņa, viņa vēlme, kā viņš vēlas sekot Jēzum, vēl ir ļoti dzīvas, un viņš ļoti dziļi pārdzīvo jā, šo savu stāvokli. Um, Pēc vairākiem ārstēšanas mēnešiem kļūst skaidrs, ka viņa slimību kontrolēt varēs, bet tā nav ārstējama, un Rafaelam visu mūžu vajadzēs ievērot eh, tātad stingru, stingru diētu, un, ehm, un, un, protams, šeit viņš sāk šaubīties par savu aicinājumu. Vai slimība ir zīme, ka Dievs nevēlas, lai viņš būtu trapistu mūks? Ir taču skaidrs, ka veselība ir zudusi uz visiem laikiem – Bet kāpēc tās ilgas, kāpēc viņai ir šīs dziļās ilgas atgriezties klosterī? Un varbūt tomēr viņam ir šis aicinājums uz klostera dzīvi, bet kā to, kā to īstenot? Lasot svētā Jāņa no krusta darbus, Rafaels pamazām saprot, ko nozīmē dieva sūtītā slimība. Viņš saprata, ka savas laicīgās ilgas būt par arhitektu viņš bija vienkārši pārcēlis uz garīgo plānu, ja viņš arī tur gribēja celt savu svētuma celtni. Ja. Būt par mūku, bet iekšā tātad neatteikties no savas gribas. Tas, ko viņš tiecās pirms tam pēc laicīgām lietām, vēlāk pēc garīgām, tad dzīves centrā tātad bija viņa plāns, viņš pats un nevis Dievs. Rafaels pamazām saprata, ka klosteris habits šīs liturģiskās lūkšanas bija pārāk viņu apžilbinājis – bet Dievs vēlas, lai viņš aizmirst par otršķirīgām lietām un meklē tikai viņu. Dosimies tagad muzikālajā pauzē, un pēc tam turpināsim iepazīties ar Svēto Rafaelu Baronu Arnēs. atkal kopā raidījumā Svētā Graugļa svētajos sirds iedināšanas skola, un mēs runājam par prieka augli, kas atspoguļojas svētajā Rafaelā baronā Ārnais. Mēs jau runa, tagad runājām par svētā biogrāfiju, un šajā brīdī esam tai vietā, kur Rafaels saprot, ka Lai tiešām kļūtu par svēto, savā dzīvē ir jāpieņem ne savs, bet dieva plāns. Kādā veidā dievs mani grib vest uz arvien lielāku pilnību, un caur to arī uz prieku. Bet iesākt šo otro Rafaela biogrāfijas daļu gribu atkal ar kādu viņa um, citātu no viņa dienas grāmatas, kas arī ir kā lūkšana. Kāpēc apklust? Kāpēc slēpties? Kāpēc nesaukt visai pasaulē un neierakstīt visos četros vējos dieva brīnišķīgos darbus? Kāpēc neteikt cilvēkiem un katram, kurš to grib dzirdēt, vai redzat, kas es esmu, vai redzat, kas es biju, vai redzat manu nabadzību, kas velk kājas dubļos? Tas viss nav svarīgi. Esiet pārsteigti un brīnieties! neskatoties uz neko, man ir Dievs. Dievs ir mans draugs. Lai no brīnumiem iegrūst zeme un izsīkst jūra, Dievs mani mīl, mīl ar tādu mīlestību, ka ja vien pasaulē to sajustu, radības zaudētu prātu un sauktu no brīnumiem. Un ar to vēl ir maz pateikts. Dievs mani mīl tik ļoti, ka pat eņģeļi to nespēja aptvert. Tātad, lasīdams mājās, būdams smagā slimībā un lasīdams svētā Jāņa no krusta darbus, Rafaels pamazām saprot. Jāatdod sava dzīve pilnīgi Dieva rokās, Dieva mīlestības rokās. Pamazām Rafaels sāk pieņemt viņa dzīves lielo noslēpumu, kas kļūs arī par viņa iekšējā prieka noslēpumu. Rafaelam turpmāk būs maz iemeslu ārējam priekam, tīri dabiskam, naturālam priekam, bet viņā pamazām attīstās šis dziļā prieka avots, izplūst dziļā prieka avots, kas nāk no dieva gribas pieņemšanas visās lietās. Un tā Rafaels saņēmis šo būtisko atziņu, e, uzraksta atkal klosterim, lai pastāstītu, kas notiek ar viņu, un ka viņš tomēr ilgojas atgriezties. Kā atbildi viņš saņem piedāvājumu, ka viņš varētu atgriezties klosterī, bet diemžēl viņu nevar pieņemt kā pilntiesīgu mūku, jo viņa slimība to neatļauj arī iesaistīties ierastajā klostera e, darba un lūkšanu ritmā, bet viņš var dzīvot klosterī kā tā saucamais oblāts. Tas ir e, dzīve klosterī tādā saudabīgā pansijā. Tā cilvēks viņš nedod solījumus, Viņš nevalkā pilnu habitu, bet eh, trapistu gadījumā tikai tādu baltu tuniku, un katru mēnesi pats vai ģimene, tātad viņa ģimene, iemaksā zināmu summu par savu uzturēšanu. Un būt oblātam ir, ir vienīgais veids, kā, kā cilvēks, tātad būdams atbrīvots no pilnas uh, regulas, klosterē regulas ie, ie, ievērošanas, uh, kas Rafaela gadījumā ir, ir saprotami, tātad viņš tomēr var kaut kādā veidā e, būt dzīvot šeit klosterī. Un tas, kurš bija cēlis tik lielus sapņus, kā viņš būdams mūks, kļūst par izcilu svēto, tagad jau ir nobriedis pazemīgi pieņemt to, ko Dievs viņam ir sagatavojis. Un tā viņš pēc diviem gadiem atkal atgriežas savā mīļajā klosterī un uzsāk tagad jau oblāta dzīvi. Savas veselības dēļ viņš dzīvo atsevišķi no pārējiem mūkiem, tā saucamajā slimnieku korpusā. Ja, un, protams, tas nav kaut kas ļoti cēls un izcils eh, ja, ja, jaunam cilvēkam, kurš vēlējās eh, sasniegt virsotnes. Viņš ilgojās pēc darba, pēc lūkšanām kopā ar brāļiem, pēc gavēņa un gandarīšanas, un tagad viņš ir klosterī, bet gandrīz viss, pēc kā viņš bija ilgojies, viņam ir liekts viņa slimības dēļ. Protams, Krāfails cieš tādēļ. Cieš eh, tāpēc, ka nevar gavēt kopā ar citiem, ka nevar strādāt kopā ar citiem. Viņš nevar dziedāt kopā ar brāļiem stundu lūkšanas, jo viņam nepietiek tam veselības celties šajās naktas stundās. Un tomēr, un tomēr uh, jauneklis, pateicoties Jānim no krusta, pateicoties viņa padomiem, ko viņš bija izlasījis, viņš nekavējas likt lietā arī šo tumsas pieredzi. Un var teikt, ka šajā klostera slimnieku korpusā notiek Rafaela dvēseles šķīstīšana, kas viņu pilnīgi un galīgi iemāca pieņemt dieva gribu savā dzīvē, lai kāda tā būtu. Savā dienas grāmatā Rafaels saka – Lai slavēts Dievs un lai slavēta mana slimība, ar kuras palīdzību viņš vēlas piepildīt savus plānus attiecībā uz manu nenozīmīgo personu. Reizēm mani apbēdināja tas, ka klosterī, kur nepārtraukti tiek dzīvots gandarota, es dzīvoju šādi. Reizēm atkāpes no regulas, kas man bija jāievēro, mani pazemoja. Kāds es biju muļķis, cik daudz manā sirdī bija patmīlības – Kas gan tās par muļķīgām skumjām, ka es nespēju nodoties publiskai gandarīšanai? Cik gan daudz slepnības var slēpties gavēņos un gandarīšanā, par kuru zina visi? Man vairs nav kauns, ka nespēju gavēt un pavadu savu dzīvi, noskatoties, kā maz pamazām izsīkst mani spēki. Jo tie taču nebija manējie, un Dievs man tagad tos atņem vai tad spēka trūkums mani kavē mīlēt Dievu? Cik viegli mēs pievēršamies ārējam, un cik reti mīlam Dieva gribu un savienojamies ar to. Esmu laimīgs ar to, kas man ir, es nevēlos neko, kas nav Dievs, un Dievu es sastopu savas slimības mazajā krustā. Kāda laime ir mīlēt Dievu, kad neesi nekam derīgs un neuzkospējīgs. Tā brālis Rafēls dažu gadu laikā bija iekšēji nobriedis tik strauji, ka kungs vēlējās jau līdz pilnībai novest šo dvēselē iesākto darbu. Pēc diviem gadiem atkal viņam ir jāpamet klosteris, jo šajā laikā, tas ir 1936. gads, Spānijā ir sācies pilsoņu karš, un Rafēlu kopā ar citiem jaunajiem mūkiem iesauca armijā un principā viņam ir, tas nozīmē, ka ir jāatgriežas ģimenē, jāaiziet ārstu komisija, kura, protams, atzīst Rafaelu par dienestam absolūti nederīgi, nederīgu, tad viņš mēģina atkal atgriezties klosterī, tomēr klostera priekšniecība šajā kara, kara laika apstākļos uzskata par pareizāku, lai viņš šo laiku pavadītu tomēr mājās pie ģimenes, jo tik slimu cilvēku klosterī aprūpēt var būt arī sarežģīti, īpaši, kad visi, visi jaunākie mūki tajā laikā tātad ir iesaukti armijā. Un tomēr Rafēls pieliek visas pūles, un viņa, viņa cerība ir tomēr uh, līdz nāvei nodzīvot uh, klosterī. Un, protams, visi centās Rafaelu atrunāt. Viņa mājā viņš ir tuvāk, tuvāk savu tuvinieku mīlestības ieskauts. Ir karš šeit, visi par viņu var parūpēties. Un, un vai, vai gan vajag sagādāt sāpes vecākiem, vai gan, vai gan vajag atteikties no viņas mīlestības. Un tomēr Rāfēls uz šiem argumentiem atbild, ka es gribu sekot Jēzum, es gribu sekot Jēzum tur, kur ir mans aicinājums, tas ir klosterī. Un tā Rafaels, kurš šajā brīdī var teikt, ka jau ir atteicies no visa izņemot krustu, e, pēc gada atgriežas klosterī, un apmēram pēc pusgada, e, pat mazāk pieciem mēnešiem, viņš šajā klosterī arī nomirst, dažas nedēļas pirms savas 26. dzimšanas dienas. Pāris mēnešus pirms Rafaela nāves um, Dievs beidzot viņam lūkšanā skaidri atklāja, kāds bija viņa aicinājums. Rafēls raksta: Šī rīta lūkšanā es izteicu svētsolījumu. Es izteicu svētsolījumu vienmēr mīlēt Jēzu. Es sapratu, kāds ir mans aicinājums. Es neesmu mūks, es neesmu lais, es neesmu nekas, lai slavēts Dievs. Es neesmu nekas vairāk par Kristu iemīlējušos dvēseli. Viņš no manis negrib neko vairāk par manu mīlestību, un viņš vēlas, lai šī mīlestība būtu atraisījusies no visa un no visiem. Rafaela kanonizācijas dienā pāvests Benedikts par viņu sacīja, ka šis brālis Rafaels bija kā bagātais jauneklis, kura tikšanās ar Jēzu aprakstīta evaņģēlijā. Tikai šoreiz stāsta beigas ir citādas. Jauneklis atstāja visu un sekoja Jēzum. Pāvests saka, šis trapists it īpaši mums var kalpot par paraugu tajā, kā atbildēt uz dieva aicinājumu, kā nenolaist rokas, ja viss apkārt satumst, un kā šajā tumsā vēl vairāk uzticēties dievam, uzticēties varonīgi, uzticēties līdz svētumam, un ļaut, lai Dievs mūs ved, kur grib, kā grib un kad grib. Neprasīt Dievam paskaidrojumus, atteikties no saviem plāniem, ne tikai attiecībā uz mūsu laicīgo, bet arī garīgo dzīvi, un vienkārši sekot Viņam, pat ja nezinām, kurp, sekot ar nešaubīgu pārliecību par Dieva mīlestību. Lielas paldies par, par šo svētā Rafaela biogrāfiju, arī portālam katedrāle.lv. Ja jūs gribat paši to vēlreiz pārlasīt, tad to var atrast šajā interneta lapusē. Pāvests eh, Francis, eh, atvainojas pāvests Benedikts 16. salīdzina Rafaelu ar šo evaņģēlija bagāto jaunekli. Tikai viņš saka, eh, beigas stāsta ir savādākas. Bagātais jauneklis negribēja Jēzus dēļ atteikties no saviem plāniem un aizgāja noskumis, jo viņam bija daudz mantas. Rafaels ļāvās, lai Dievs atbrīvo viņu no jebkuras mantas, no jebkādas pieķeršanās, garīgās, emocionālās, fiziskās, un viņš atrod visdziļāko prieku. Un viņa prieks ir būt par neko – savās un pasaules acīs, un būt par visu Jēzus acīs. Un jo vairāk Rafēls jūtas nekas, jo vairāk viņā nostiprinās tā pārliecība, ka Jēzus viņu tādu arī mīl. Atskatoties uz savu no tāda cilvēciskā viedokļa tik pretrunīgo dzīvi, gadu pirms savas nāves Rafēls to novērtēja tā – Tagad es saprotu, ka Dievs nec mani ir pametis, nec mani pārbauda. Tagad es saprotu, ka Dievs mani mīl. Svētais Rafaels arī savas pēdējās stundas, pēdējās dienas slimības gultā pavadīja mēģinot darīt mazus upurīšus dieva godam. Viņš bija tiešām nekas, lai darītu lielas lietas, bet viņš pieņēma katru tumsas pieredzi, katru bezcerības pieredzi, katru fizisko sāpju un grūtību pieredzi ar mīlestību. Un eh, Rafēlam var teikt, viņa slimības gultā par prieka avotu kļūst gaidīšana. Slimība, grūtības, vientulība ir bezjēdzīgas, ja nav šīs gaidīšanas, šīs skatiena uz Dievu. Rafēls zina, ka prieks ir un ka viņa vārds ir Jēzus un tad jau pati gaidīšana kļūst par prieku. Tagad dosimies atkal muzikālajā pauzē, un pēc tam atgriezīsimies, lai vēl dziļāk satiktos ar Svēto Rafaelu Arnēs Baronu. dieva dēls. Tavs krustik brīnumaini skaists un cēl. mīlestības karoks, plīvai tava prieka eļļa līst, lai saru vietā mīlestība. turpinām iepazīšanos ar Svēto Rafaelu eh, Arnēs Baronu. Eh, raidījumā Svētā gara augļa svētajos ir dziedināšanas skola. Par to, kā šis cilvēks, ko nosauc baznīca par svētu neveiksminieku, ir atradis dziļa prieka avotu. Šajā trešajā raidījuma daļā es gribu piedāvāt eh, citātus no Rafaela dienas grāmatas. Rafaels ir atstājis diezgan bagātīgu savu uh, rakstisko mantojumu. Un, ja kāds grib iepazīties vairāk ar Svētā Rafaela domām un dzīvi, tad arī e, dažādos mieram tuvu un citos internetu veikalos vai baznīcu grāmatu galdā joprojām var iegādāties grāmatu šo svētais neveiksminieks. Tiešām iesaku. Un tagad e, daži, daži fragmenti no viņa dienas grāmatām. Rafaels raksta, ka Kādu dienu man viss rādījās melnās krāsās. Mana tumšā un noslēgtā dzīve slimnieku korpusā, bez saules, bez gaismas, bez nevienas lietas, kas varētu palīdzēt nest nastu, ko Dievs man ir uzlicis. Slimība, klusēšana, pamestība. Mana dvēsele ļoti cieta. Mani pārpludināja atmiņas par pasauli, par brīvību. Manas domas bija skumjas, drūmas, drūmas Man šķita, ka manī nav mīlestības pret Dievu, ka cilvēki ir mani aizmirsuši, ka man nav ne ticības, ne gaismas. Habits man bija par nastu, man bija augsti un nāca miegs. Nemāku aprakstīt, tas viss reizē. Tumsa baznīcā mani skumdināja. Es skatījos uz tabernākulu, un tas man neko nenozīmēja. Man šķita, ka esmu dzīves aprakts, man šķita, ka esmu klosterī, kā mironis savā kapā, sliktāk nekā kapā, jo kapā vismaz var atpūsties. Tajā brīdī es tik tiešām gribēju būt miris, taču tikai tāpēc, lai neciestu. Vēlāk sapratu, ka tas bija kārdinājums. Tikko es biju nometies ceļos ar nodomu lūgt, lai Jēzus dāvā mieru manam garam, es sajūtu neaprakstāmu dedzību un bezgalīgu mīlestību pret Jēzu, un pilnīgi aizmirsu par savām iepriekšējām domām, atceroties vārdus, kurus, manuprāt, man tajā brīdī iedvesa Jēzus un kuri skan: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Vēl jūsu uzmanībai gribu piedāvāt slaveno eh, Svētā Rafaela meditāciju mizojot kāļus. Es domāju, ka arī tajā atradīsim šo kādu pieredzi arī no savas dzīves. Tas ir līdzīgs stāsts, kā tikko lasītais, tikai plašākā versijā par to, kā ikdienā mūs var piemeklēt gan šie garīgās atstātības brīži, kurus tomēr Dievs caur vienkāršu skatienu uz viņu var pārvērst piepeši garīgā mierinājuma pilnībā. Svētais Rafaels Arnais meditācija mizojot kāļus. Ir pulksten trīs lietainā decembra mēneša dienā. Laiks darbam. Un tā kā šodien ir sestdiena un ir ļoti augsts, tad mēs neejam strādāt uz lauka. Dodamies strādāt uz noliktavu, kur tiek attīrītas lēcas, mizoti kartupeļi, griesti, kāposti un tā tālāk. Mēs to saucam par darbnīcu. Tajā atrodas garš galds un pāris solu, viens loks un virs tā krucifiks. Diena ir apmākusies, pie debesīm neglīti mākoņi un diezgan spēcīgs vējš, pāris lietus lāses, kas krīt it kā negribot un noslīd pa stiklu, un pāri visam šim nostūrim un gadalaikam raksturīgs augstums. Patiesību sakot, izņemot augstumu, ko jūt manas nosilušās kājas un stingās rokas, varētu teikt, ka visu pārējo es iedomājos, jo gandrīz nemaz nesmu skatījies pa logu. Pēcpusdiena, kas man jāpanes, šķiet apmākusies. Viss man šķiet neskaidrs, klusums mani mazliet nomāca, un tā vien liekas, ka pāris vēlniņi ir apņēmušies mani sadusmot ar to, ko es saucu par atmiņām būt pacietīgam un gaidīt. Manās rokās ir ielikts nazis, un manā priekšā ir grozs ar tādiem kā baltiem burkāniem, kas izrādās ir kāļi. Nekad dabā neesmu redzējis tik lielus kāļus un tik augstus. Ko lai dara? Neatliek nekas cits, kā tos mizot. Laiks iet lēni, arī mans nazis starp kāļa mizu un mīkstumu slīd lēni, līdz tos atstāju glīti nomizotus. Vēlniņi turpina mani traucēt. Viņi jautā, kāpēc man bija jāatstāj savas mājas un jāierodas šeit augstumā, lai mizotu tādus neglīteņus. Viņi apgalvo, ka tas tik tiešām ir smieklīgi, mizot kāļus ar tādu nopietnību, it kā es būtu sērojošs tiesnesis. Viens pavisam mazs, ļoti viltīgs vēlniņš ielien dziļi manī un ar lielu pievilcību atgādina manas mājas, manus vecākus un brāļus, brīvību, no kuras atteicos, lai ieslēgtos šeit starp lēcām, kartupeļiem, kāpostiem un kāļiem. Šī diena ir apmākusies. Lai arī es neskatos pa logu, to var uzminēt. Manas rokas ir sarkanas, tik sarkanas kā vēlniņa. Manas kājas ir sastingušas, un dvēsele, kungs, dvēsele laikam mazliet cieši. Tomēr nav svarīgi patversimies klusumā. Vēlniņu uzstāja, ko es te darot? Ak, Dievs, kas par jautājumu? Mizot kāļus, mizot kāļus, kāpēc gan? Un sirds palecoties pa pusē neprātā atbild. Es mizoju kāļus aiz mīlestības, aiz mīlestības uz Jēzu Kristu. Nevaru neko vairāk paskaidrot, tikai piebildīšu, ka dziļi manī, pašā dvēseles iekšēnē, iepriekš izjustā nemiera vietā ienāca ļoti liels miers. Es varu vienīgi teikt, ka no domas vien, ka pašus nenozīmīgākos sīkumus šajā dzīvē var pārvērst par mīlestības apliecinājumu Dievam. Tas, ka viņa vārdā pamirkšķināsim acis, var nopelnīt mums debesis – Tas, ka nomizosim pāri skāļu aiz patiesas mīlestības pret Dievu, var viņu pagodināt tikpat daudz un dāvāt mums tikpat lielus nopelnus kā Amerikas iekarošana. Domāt par to, ka tikai Dieva žēlsirdības dēļ man ir neizsakāmā laime arī kaut ko izciest viņa dēļ, tas viss piepildīja manu dvēseli ar prieku. Un ja tajā brīdī es būtu ļāvies saviem iekšējiem impulsiem, tad būtu sācis sviest kāļus pa labi un pa kreisi. Es centos izpaust savas sirds prieku, izmantojot nabaga zemes saknes. Es būtu veikli žonglējis ar kāļiem, nazi un priekšautu. Degunam tekot, droši vien aiz augstuma, es smējos par sarkanajiem velniņiem, kas pārbijušies no pēkšņajām pārmaiņām, aizslēpās aiz pupu maisiem un ielīda kāpostu grozā, kas stāvēja turpat blakus par ko gan es varu žēloties? Kāpēc skumt par to, kam ir jābūt prieka cēlonim? Uz ko tad vēl dvēsele var cerēt, ja ne uz to, lai kaut mazliet ciestu aiz mīlestības pret krustās izto dievu? Mēs neesam nekas un neesam nekā vērti. Mēs tikpat ātri slīkstam kārdinājumos, kā vieglākais dievišķās mīlestības pieskāriens mūs paceļ pārnos un liek lidot. Kad sākās darbs, debesis aizsedza skumju mākoņi. Dvēsele cieta redzot sevi piesistu krustā. Viss tai bija par nastu, regula darbs, klusums, gaismas trūkums šajā tik skumjajā, pelēkajā un augstajā dienā, vējš, kas pūznams grabināja loga rūtis, lietus un dubļa saules trūkums. Pasaule tik tālu, tik tālu, un es pa to laiku mizoju kāļus, nedomājot par Dievu taču viss paiet, kārdinājumus ieskaitot. Laiks ir pagājis, nu ir jāatpūšas, jau uzaususi gaisma, un vairs nav svarīgi, vai diena ir augsta vai mākoņaina, vai pūš vējš vai spīd saule. Es vēlos vienīgi mizot savus kāļus, mierīgs, laimīgs, priecīgs, uzlūkojot visvētāko jaunavu un slavējot Dievu kāda gan nozīme bēdām, kas ilgs tikai īsu mirkli un ciešanām, kas jau pēc brīža beidzas. Es zinu tikai vienu - nav tādu sāpju, kas nesaņemtu savu atlīdzību vai nu šajā vai nākamajā dzīvē. Un ka patiesībā, lai iegūtu debesis, no mums tiek prasīts tik maz. Varbūt šeit, trapistu klosterī, tas ir pat mazliet vieglāk nekā pasaulē. Tomēr mēs nenopelnām debesis ar vienu vai citu dzīvesveidu. Arī pasaulē cilvēkiem ir tie paši līdzekļi, lai veltītu kaut ko dievam. Tikai pasaule dara izklaidīgu un liek zaudēt daudz laika. Cilvēks jau paliek tas pats, te vai tur. Viņa spēja mīlēt un ciest ir tāda pati. Lai arī kur viņš ietu, visur sastapsies ar krustu. Izmantosim laiku liederīgi, mīlēsim šo svēto krustu, ko kungs liek mums ceļā, lai kāds tas arī būtu, lai kur tas arī vestu. Izmantosim šīs ikdienas dzīves, parastās dzīves mazās lietas, lai kļūtu par lieliem svētajiem. Un tam nav nepieciešams darīt lielas lietas, pietiek ar to, ka mazas lietas vēršam par lielām. Pasaulē tiek zaudēts daudz laika, jo pasaule dara izklaidīgu. Ir tikpat vērtīgi mīlēt Dievu pasaulē, runājot kā trapistu klosterī, ievērojot klusumu. Runājot par to, lai kaut ko darītu viņa dēļ, atcerēties par viņu. Vietai un darbībai nav nozīmes. Kamēr mizoju kartupeļus, Dievs var mani padarīt tikpat svētu kā tad, ja es valdītu pār impērijām. Cik žēl, ka pasaule ir tik izklaidīga. Esmu pārliecinājies, ka cilvēki nav slikti, un viņi visi cieš, bet neprot ciest. Ja tikai pasaule paceltos pāri šai viltus prieka kārtiņai, aiz kuras tā slēp savas asaras, Ja tikai tā paceltos pāri nezināšanai par to, kas ir Dievs, un mazliet vērstu acis uz debesīm, tad pasaulīgie cilvēki noteikti, sap, noteikti saprastu to pašu, ko brālis, kas mizo kāļus. Daudzas asaras tiktu noslaucītas, daudzas nastas kļūtu saldākas, un pret daudziem krustiem tiktu izjusta mīlestība, lai tos veltītu Kristum. Kad darbs bija galā, lūkšanā nostājos krustā sistā Jēzus priekšā. Tur pie viņa kājām es noliku grozu ar glīti nomizotiem un tīriem kāļiem. Man nebija nekā cita, ko viņam dot. Taču dievam pietiek ar jebko, ko pasniedzam viņam no visas sirds, vai nu tie būtu kāļi vai impērijas. Nākamreiz, kad man būs jāmizo saknes, lai kādas tās arī būtu, pat ja tās būs augstas un ledainas, lūdzu Mariju, lai viņa nepieļauj, ka man tuvojas sarkanie vēlniņi, kas grib mani sadusmot. Es lūdzu, lai to vietā man tiek atsūtīti debesu eņģeļi, kas noliktu pie jaunos Marijas kājām sārtus burkānus, bet pie Jēzus kājām baltus kāļus un kartupeļus un sīpolus, kāposus un salātus – Ja vien es dzīvošu trapistu klosterī daudzus gadus, tad pārvērtīšu debesis par saudabīgu dārziņu tirdziņu. Un kad kungs mani pasauks sakot, pietiek mizot, liec nost nazi un priekšauto nāc baudi to, pie kā esi strādājis, kad nokļūšu debesīs pie dieva un svētajiem un tik daudzajiem dārzeņiem. Ak, mans kungs Jēzu, tad mazākais, ko es varēšu darīt, es vienkārši smiešos. Jūs dzirdējāt svētā Rafaela Arnaisa Barona meditāciju mizojot kāļus. Lai tiešām svētais gars vada mūs pa saviem ceļiem, uz šo dziļo prieku, kas nāk no pilnīgās dieva gribas pieņemšanas mūsu dzīvē, no šīs pieņemšanas, kas katru vismazāko lietu, kas mūsu dzīvē notiek, var padarīt par skaistu mīlestības darbu. Ar jums biju kopā es, māsa Emanuēla. Satiksimies atkal pēc mēneša, svētīgu adventa laiku un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola.